Copyright Goethe v e l a g München Book 2คลิปเสียงฟรีในหลายภาษา หนึ่งเอร์ทีเอร์ทีคนปีโรวเนเบบีปีโรวเนเบบีดิฉัน เมเมดิฉันและคุณเมดาเชนเมดาเชนเราทั้งสอง ชเวนโอริเวชเวนโอริเวเขา อิส ich เขาและเธอ is ด is is katzi da is kali เขาทั้งสอง isini orive isini orive ผู้ชาย อาซีอาซิผู้หญิงคาลีคาลีเด็กบาวชวีบาวชวีครอบครัวโอจาฮีโอจาฮีครอบครัวของดิฉัน ჩემი ოჯახი ჩ ม მ โอจ ა ხ ი ครอบครัวของดิฉันอยู่ที่นี่ ჩემი ოჯახი აქ ა რ ი ม ჩ โอจ ო ჯ ა อ ი กอาริส ดิฉันอยู่ที่นี่เอักวาร์เม อักฟาร์คุณอยู่ที่นี่เชนอักฮาร์เชนอักฮาร์เขาอยู่ที่นี่ และเธออยู่ที่นี่อิสอักฮาริสตาอิสอักฮาริสอิสกัตซี აქ არის და ის ქალი აქ არის. რაო იუ თინი. ჩვენ აქ ვართ. ჩვენ აქ ვართ. კუნ იუ თინი. თქვენ აქ ხართ. თქვენ აქ hard พวกเขาทุกคนอยู่ที่นี่ ისინი ყველანი აქ არიან ისინი ყველანი აქ არიან